karadiridimba medari niyo nkuru kuri mikoro reka ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze bakunzi mu bandanya guteramana na radiyo isanganiro kaze muri karadiridimba na kana kaji wabo ikiganiro giha akajyo n'akanyabarundi bari mu makungu kugira nabo bagire icyo bashikirije mu guterera kino gihugu cyabo cy'amavukiro nuko albert duwayo niwe kumfasha mu buhinga bari hano muri yandwi yahariwe abarundi bo mu makungu canke abarundi bita bo muri diaspora mu kanya rero duca tumwakira ku murongo wa telefone kugira twumve koko ivyo nabone uwu mwaka bagiye kurangura haba mu rwego rwa diaspora canke uh, ku gatwe kumbure kumumwe canke mu mashira hamwe uko basanzwe bakora muri ivyo bihugu baba barimo hanze igihugu mu rero eh, turi kumwe na samuel eh, ndayiragije ari muri leta Zumwe za amerika twa turi kumwe ku murongo na mahoro ga samuel mahoro aha usanga ikaze muri karadiridimba murakoze mhm. ego samuel muheruka hano mu ndwi yahariwe umurunda w'amakungu bita semene de la diaspora hama natwe ntibyatworoheye eh, kuronka abarongoye urwego rwa diaspora ku rwego rwo hejuru ko twatumaze indwi zishika kuri zibiri tubarondera ariko tukabakena uno munsi wewe twarabonye wegereye eh, indongozi cyane z'abatwara diaspora kuko namwe musanzwe mufite ishyirahamwe hiyo o gitwa dikobu muheruka no mu bikorwa hano mu burundi ariko reka tugaruke kumbure ku byaranze iyo ndwi ya diaspora namwe mwitabye byo bari biki kugira abandi bumva cyavuyemo inyuma inama ya bose reka muca muja no muri yandwi ndwi nyezina akanya ni gwawe guhura ko abarundi nyine bahura na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'uburundi ngozi mhm. hanyuma nyuma yaho murabizi yuko hari amashyirahamwe menshi yagiye aratunganya ibikorwa byayo nka dikobu murazi ko twakoze igikorwa cyo guhuza abaririmbyi eh, mu Burundi nabo hanze eh, hariho n'andi mashyirahamwe yagiye arakora ibikorwa bitandukanye eh, murazi byabereye ikiriri murazi n'ibindi bikorwa bitandukanye by'abaririmbyi n'abandi barundi bagiye barakora muri iyo hari abarundi b'amakungu muri rusange ibikuru bikuru nuvuga ko ari ivyo dikobo rero twarakoze ivyo cyane cyane hama twarafashije eh, n'abana bari mu mashuri mu kubaronsa ibikoresho vy'ishuri ivyo nivyo nibaza ni ukwishura kubinyerekeye murakoze ariko reka tugaruke muri ya koraniro kaminuza kuko namwe mwari muyirimwo mbega nk'umurundi asanzwe utari mu nzego za diaspora kuko nkuko nabibashikirije tumaze hafi indwi zibiri turonderaho muri diaspora kugira tumenye n'imbere yaho ni imbere yuko iryandwi yahariwe abarundi bari hanze iba kuko tubaronka ariko none mwebwe mwagenze kuba munarongoye n'ishyirahamwe hiyo rikomeye ryahuza abaririmbyi bo nako ryahuza abarundi bose muri amerika mwotubwira imigambi ku tureke iyo migambi mwumva imwe imwe yaranguwe hano imigambi nyamukuru mwashize imbere n'iyihe ego murakoze muri diaspora hari imigambi myinshi ari umwe mu migambi ikomeye cyane kurusha iyindi kuko iyo nama yabaye ko ari kugira ngo twitunganye neza kurusha Eh, na cyane cyane tugarutse ku gikorwa cy'ikarata y'umunywanyi wa mhm. diaspora aho dutegerezwa twese kuba dufise eh, eh, ingene duterera ah, iyo shyirahamwe ryacu diaspora ah, tubicishije mu kwiyandikisha no mu kuronswa ikarata ah, y'umunywanyi ibyo nabyo rero nibaza ko muri sange ni uko ariko reka tugaruke kuri iyo karata kuko oh, murazi yuko ni icyumviro cyari cyaje n'ubwa mbere kirazana ingorane cyane cyane kuri mwebwe nyine abarundi muba muri hanze harabaho kutumvikana gushika naho kibazo kigaruka mu bushikiranganje eh, bujejwe eh, busanzwe burimwo abo ba diaspora kuvuga ubushikiranganje bujejwe Burundi n'ayandi makungu ubwo inzitizi zari zihari ku mpande zose zoba zaravuyeho uno munsi ntibazokwidoga kuko havugwa yuko amahera umuntu aguze iyo karata ariyo abayashiramwo mu mugambi nk'umutahe bo nibaza ko ari uko kuko harabaye inama mhm. iyi nama rero yabaye niyo yemeza kandi ifata ingingo ah, mu gihe rero oh, hafashwe iyo ngingo um, nibaza ko ari ku muntu nicyo bituma navuze ntigewe mvuga nk'umurundi asanzwe eh, mukeneye eh, inyinshi y'ibibazo nk'ibyo eh, muzogo mugerageza murondera abarongoye inzego kugira ngo aribo bashobora kwishyura neza ibibazo mugabo jewe aho ngeza ah, ni uko nzi kwico kiri mu byumvikanyuko hama mu gihe hari mu bikorwa hano ibujumbura n'ubu hariho abakiri mu bikorwa kuko ubundi ni benshi abarundi bari hano mu karuhuko ariko twagiye tubona umengo ibijyanye no gutanga amakuru y'ibiriko biraba umengo ntibiboneka cyane none ingorane zo bari zihe gasamuweri kuko ndabivuga kuko nabonye nturi mu nzego ariko uregereye kameme inzego za diaspora kuko muravuga efuperi no mu bwo burongozi ah, mugabo icyo nuvuga kuri icyo kibazo cyawe na cyane cyane ku bijyanye eh, no kuvuga yuko oh, gutanga amakuru cyangwa guhana amakuru bitaboneka sinzi jese n'umumenyeshamakuru mwebwe mushobora kuba mubibona uko ah, ndabye ibinyerekeye nka dikobu amakuru twarayatanze akwiye eh, murazi yuko mwese twabatumiye eh, mwaraje n'abandi baraje hariho n'abataje kumva zumvikana ku bitwerekeye twebwe rero nka dikobu twebwe kabisa amakuru twarayatanze akwiye nta kintu twakoze mu mpisho byose twabishize ahabona ariko gusa ah, hariho amamediya amwe twatumiye batashoboye kuza eh, kubera imvo zitandukanye kubura abakozi benshi cyangwa kubura n'igitoro urabona ko ah, n'igitoro cyacaguranye gatoya ariko rero ubu ko ndaraba izo nzego uri kuravuga amakuru uje mvuga ko bayatanze kubera ko nta kintu kimwe cyakozwe mu ibanga ko ibintu byose byagiye birajya ahabona uretse gusa yuko bamwe kumbure babihaye agaciro abandi nabo bakabifata minenegwe ni ukuvuga na cyane cyane remediya barazi yuko amakuru umuntu yaha agaciro bivanye n'ingene yakira ibigiye gukorwa cyangwa ibiri biravugwa kuri jewe kubinyerekeye mbona ko amakuru yatanzwe eh, hanyuma ari ibindi kumbura ngira ngo tomora aho muvuga muti amakuru ntiyatanzwe nk'iki cyarakozwe ntitwakimenye navuga navuze cyane cyane mu ndongozi kuko na mwebwe mwateye bon nimba ntimuri mu nzego za diaspora ariko ntimuri kure eh, na n'inzego za diaspora kuko nk'uko mubivuze abatoye hama murabegereye muravugana mwahegetse no kurongora ishyirahamwe bidi wese yari rihurikiyemo abarundi bari hanze mugabo tuvuga nko gusohora nk'icyegeranyo eh, urabona ibyo mwavuyemo nubwo tukiri eh, ntituri mu ya diaspora ariko turacyari mu cino vuga ati abarundi baracari baracari ngaha abaje ino ariko harakenewe yuko hasohoka ari eh, ikiganiro kwamenyesha amakuru c'inzego ku rwego diaspora hejuru kugira bamenye um, ku butumire nari kububona sinzi yuko kumbure eh, ngira ngo none nka twebwe ibyo twakoze muri dekobu eh, tugirisha twagize amakonferanse do kwezi twaragize ibintu byinshi nibaza ko ngira twemwe abatubonye ngo bitwereke ikobo ni sawa ikobo ni bo mwaratubonye ntitubagarukeke hano ariko haravutswe yuko harabaye uh, cyo no kwita uh, competition je no kwita positive nziza yo gukora ibikogwa ariko ugasanga yo habo gusenyera ku mugozi umwe bamwe bari kuva habagafashanya n'aba bandi gukora ibi abandi gufashanya n'abandi gukora ibi ariko no munsi tuma tubona biza biza biza biza mbe ni ku rwego rwa diaspora canke hariho n'ibindi bikorwa ku rwego rw'amashirahamwe musanzwe murimo gusa hari ukuntu hakumvise neza ikibazo cyose eh, ako ka nyuma eh, warubuze bya competition nabyumvise hmm. mbaza nti rero hari kuko ibikorwa n'ubu birabandanya tuguma twumva aba ah, bagira imigambi nini izoba aba nabo iyindi yindi aba a ah, mugabo eh, tukabona umwe ngo biri ko biba ku rwego rw'amashyirahamwe ariko atari ku rwego rwa diaspora uko byari biteguye kuko urabona yuko sinzi ni ukutumvikana cyangwa ni imigambi myinshi ikikorwa n'abantu benshi um, muri rusange uh, nk'uko bivuze uh, jesi navuga yuko jesi nabibona nk'uko ubibona mm. uh, um, kubera ko hariho ibikorwa byakozwe n'amashyirahamwe ku gatwe kayo nka dikobo ariko mu murazi ko twakoze ibikorwa bitari bike ku gatwe k'ishyirahamwe ariko kandi hariho n'ibindi bikorwa byakozwe ku izina rya diaspora hari n'ibindi bikorwa byakozwe ku izina ry'ayandi mashyirahamwe kuko wabona umengo iyo bajya hamwe iyo bakorera ibintu hamwe hopfamo ikintu kinini gusumbya ariko ibikorwa byinshi cyane muri uyu murindi tuvuyemo mm, diaspora cyangwa abagize diaspora mhm. ni diaspora cyangwa n'abagize diaspora kuko nk'ubu twarabonye igisata cy'abakenyezi ba diaspora ibikorwa bakoze eh, icyo ni igisata cy'abakenyezi mugabo mwavuze dikobu turabona abandi abandi abari ko barubaka abari ko bara ibintu byinshi rwose kandi byiza wanashima tre positive ariko uko wasanga umengo harimo bamwe bavuga bati ibi eh, kubijamwo reka ibintu nk'ibyo ni haba guhiganishwa imigambi mu banywanyi bagize diaspora ico ni ciza gose ariko nihaba naho mhm. kutumvikana murabona yuko bishobora kandi kuzana ibintu bitari byiza muri izo nzego zanyu muba murimo nta gutumvikana ko hari ndaguye nk'akantu nk'izivuze by'abakenyezi mm. none abakenyezi ntibari muri diaspora kandi abakenyezi ni umwe mu migwi cyangwa komisiyo igize abakenyezi neza cyane nanjye ah, niko navuze eh, bo muri diaspora mhm. kandi nimba mwarabikurikiranye murabona ko cyaba igikorwa cya diaspora nubwo cyaranguwe n'abakenyezi mhm. ntibisigura ko imfashanyo zegeranijwe zegeranijwe n'abakenyezi gusa oh, hariho inzego za diaspora mhm. hari ibikorwa bimwe bimwe bigenda birakogwa bitagaragara neza ijana ku ijana ko hari inzego za diaspora zabikoze ariko ugiye kuraba neza ziba zibifisemo uruhara kandi rugaragara nk'icyo gikorwa cy'abakenyezi nk'icyo ni igikorwa uh, diaspora nayo yabigizemo uruhare runini cyane nicyo gituma rero uh, ukiri ngaho nyine hariho ku ibintu byabwirizwa gukorwa hariho ibintu umuntu atinjiramwo eh, ngo ajemo cyane cyangwa avugire hejuru eh, jewe niba ndiko ndavuga nuko ndi umunywanyi wa diaspora asanzwe mhm. ko mbure ngira ngo nimba umuvuga eh, muti hari abantu ibintu bitaraje habona n'ibiki ni uko ngira ngo bakibinonosora bakibitora utunenge kandi kumbure ko tunabivuze nawe ukaba ubyumvise wegereye n'izo nzego nibatse yuko byaciye byategerezwa guca muri rusange nibaza ko mu migambi navuze yashinzwe imbere ni icyo cy'ikarata icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi cyari gihambaye cyane ko kugira ngo abarundi bumvikane ingene bagiye gukorana na cyane cyane tugiye muri ibyo by'uburongozi nyabwo bushimikiye ku iterambere rigaragara rya diaspora ubwa mbere ni ukwitunganya neza nk'uwo mugambi ni mwiza kugira ikarata hari iyindi migambi myinshi yashyizwe ko umugambi w'uburimyi urumva Ego twese nimaze kugenda constantine ariko duce duce duce tugaruka kuri cha kibazo twari ko turagaruka koko tugira twugurure imirongo kugira abarundi nabo bari hanze bagira icyo bashikirije ari ukubaza canke intererano cyane cyane byamaze um, gushikwa ko hasigaye gusa kubishyira mu ngiro navuze ko iyo migambi yumvikanywe ko hari imigambi yumvikanywe ko kuko igihambaye cyane ni uko haba inama igashika ku ntumbero mhm. inama ko yabaye rero emeza reka ko muri iyo migambi tuzo yigaruka ko nitwagira ibako ryo kuronka ku rwego rwo hejuru abarongoye diaspora kuko kuyishika ko canke kuyivuga mu nama ni kimwe mugabo irangurwa ryayo nayo nikindi kugira ukuntu izokora naco nikindi kugira hamenyekano y'uburyo buzova mu kurangura imigambi migambi nikindi mva nibibazo byinshi ariko tuzogaruka ko mu nyuma eh reka rero twa tugurure imirongo yacu bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu canke itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mutanguze akamenyetso ko guteranya hama dusangire kuri no nturire mwumvise ko turi kumwe na Samuel Ndagiragije cyasubije igihugu cy'u Burundi iki kibazo uko barabe mu buhinga bw'ibyuma ukuntu baregera ijwi hamwe uyu ari ku murongo amwumva na Placide neza mhm. sinakumva neza ubu ndakumva duga ku ijambo iki kibazo cyatumye Burundi busubira inyuma kandi nteterega umuti uburundi nta mwaka umwe wohera mugabo jewe nabaje ikibazo kubaza muri kino kibazo muri kino kiganiro mhm. ndabaza nti abantu bari hanze kuko jemba muri Holland mm. jeni yomba mm. none bo barunze amafaranga gute mu burundi imiryango yabo none nta bafite mm-hmm. iyo diaspora kugira turakira abantu haje bona ibitaro ico cambabaje narubatse ibitaro nirakora imyaka ibiri kandi wowe mu isanganiro ntabyo ushobora kudeha kuko niyo wagize na kominike yo guhamagara ba dogiteri niyo mwagize kominike yo guhamagara n'abayifirimiye none ubu niba abantu wayo aji yuja wewe urumva umviriza umviriza placide eh, samuel muracari ku murongo mwenda ariko paside biriko birangora kumwumva mm, byari byagoranye urumva kagaruka cyane cyane ngo ukuntu mwebwe bishoboka mukarangura imigambi mukarungika amafaranga ino ngo bigenda gute byo babica mu mica mu kinywa bicanke ikindi ari kagaruka ko nibijanye no no kwakura ngo bisa nivyahagaze kuko ngo ku mabahero ashika 10 barabaha iminota irenga 68 ariko ngo no munsi babaha ibiri ngo ikibabaje uko ibindi bihugu bo bikunda mugabo exception ngo n'uburundi gusa nibwo bidakunda nambwiye ko tuzobitohoza biri navyo ikaragaruka ko ngira nivyo bafitaniye n'ubutungane sino bimenya gose kuko wumvise avuga ibijanye eh, ngo nibitaro yuguruye hama ngo itangazo yoba ryaraciye hano sinzi ko arico mwo ah. mwogira ico mushikirije ku muri make ivyo yashikirije vyari ivyo oke aho ni sawa ku bijyanye cyane uh, uh, cyane n'imigambi donke uh, nagomba kugaruka ko kuri ibyo bintu byo kuvuga yuko muri rusange ibyo kurasida avuga ndetse ubona ko ari ibintu binini bigaruka ni uvuga mm. guhamagara ni ikibazo we nyine yo kwiga akaraba neza mm. kandi birashobora kuva ku bintu byinshi bishobora kuva kuri telefone yiwe akoresha cyangwa umuhora arimo mm-hmm. ibyo byose biravana urumva bivana ingene umuntu wese akoresha telefone hama ku bijyanye n'imigambi ingene kumbure abantu bazana imigambi yabo cyangwa uburyo buza muri iki gihugu bivana n'inzira umwe wese acamwe nk'uko nabivutse ariko nk'iki kibazo washaka kiri mu migambi ikomeye cyane diaspora iri kiratorera umuti kandi igiye gutora umuti vuba murazi yuko hashyizweho umugambi wa banki dora diaspora i banki yitirirwa abarundi b'amahanga ivyo rero nk'ivyo Placide ariko aravuga bizomufasha cane niyo banki yatangura gukora mbwira mm, ico kibazo tuzokibaza nitwaro nk'indongozi kuko uh, kimaze umwaka urenga twumva mugabo none umunsi ibikorwa bigeze hehe nk'umunywanyi wa diaspora mugabo mbo ivyo nibaza ko ivyo we nta ni ibintu byavuzwe ni ibintu biriko birigwa biri mu nteguro nibaza ko kandi uwo mugambi uh, ugeze kure n'ubu bawubandanya Ah, abarundi bose baba hanze baratewe akama kugira ngo bitabire icyo gikorwa abagomba gushyiramo imitahe bayishyiremo kandi amatwi asumira abamaze kubikora si bake nibaza ko icyo gikorwa kiri ko kigenda neza kandi nibaza ko kizotinda kigashika ku ntumbero kishobora kigeze ku bice bingahe icyo ni ikintu kizoba ari cyiza cyane uri kuraraba ibiriko birakorwa n'aho bigeze n'umugambi mugeze ahantu hashimishije ibyo mm. gusubira inyuma nibaza ko bitakibaho Eh, ahubwo rero eh, Placide n'abandi mu byo mwagiye murashikiriza twarumvise ko namwe bwe mufise imigambi ejo no hirya y'ejo eh, mubicishije banashima mu muziki ko mugiye eh, kurungika abaririmbyi ba hano bakaza hiyo cyangwa abo hiyo bandi bakaza inombe uwo mugambi wowe uri ko wigwa gute abambere bazogenda ryari kugira twumve eh, n'amahiganwa y'abigeme minsi burundi yose na dikobu music award ibyo ni ibintu bizokwama buri mwaka niho rero twibaza ko abaririmbyi nabo Eh, muri icyo gihe bazoheza bakaza kwifatanya natwe ibyo rero turi ko turabitunganya bisaba amahera menshi bisaba uburyo bwinshi bisaba imyiteguro miremire ntibansibye cyangwa ntibantore ko tuzi bisanzwe bitunganya ibintu nk'ibyo bishobora kuvamo ibindi bintu icyo ni ukwemera gusa ntituzobazanira rimwe ariko tuzoza turabazana mu migwi migwi kugira ngo oh, bose maze bashikigwe Eh, tuzobikora rero mugabo uvuze bose ko tuzi abaririmbyi bo mu Burundi ari benshi rwose uvuze bose bashikigwe eh, bose bashikirwe cyane cyane abo twakoranye mhm. abo twafatanije mu bikorwa duheruka badushigikiye badu mu mugongo eh, tuzakora ibishobora kugira ngo bose bazoshikigwa n'abandi batarimo bazoshikigwa kubera ko ni igikorwa kidaha inyungu bugu gusa kiraha iteka igihugu kiraha iteka ah, abarundi bose b'amahanga kandi kirafasha mu iterambere turi ko turiyumvira gushika ko nicyo bituma rero bose turabipfuza kandi turabakeneye mugabo ni uko bumva ko bidakunda ko tubazanira rimwe mhm. samweri yoba nyumvaga yemye Eh, bariko bararaba mu buhinga bw'ibyuma samuel uramwumva david ntanamwumvise gatoyi wari umwumvise gatoyi niyo bandayigerageza mhm. ubu naho uramwumva yewe ndamwumva neza ah. ubu uramwumva yego munkundiye rero nagoma nduge ku ijambo mhm. mu by'ukuri nta kibazo mfise nagira gusa ngira icyo nshikirije ku byo mm. mwashikirije muri iki kiganiro kubera n'abakurikiye kuva mugitangura yego icya mbere nagomba ngo nshimire yemeye kuza kugira icyo ashikirije mm. mu bimaze iminsi birangurwa mu gihugu n'abarundi baba canke bakorera hanze yego hanyuma nka twebwe tuba hanze tutarose akanya ko gushika mu burundi mu nzu yaduhariwe mhm. nagira ngo menyeshe indongozi zacu yuko ibi biganiro ari uwo mwanya twari twitezemo yuko baza kuduha icyegeranyo cyangwa ibyaranguwe mhm. ibyashyitse ko n'imigambi yoba yimirije mhm. ariko nk'uko mwabishikirije mu kiganiro mwavuze yuko mutarashobora kubaronka mm, kandi twamenyesha yuko bashobora kuba bakibitegura mm. ubwo rero twizere yuko ariko bimeze mhm. hanyuma tunabakangurire gukominika tunabakangurire kudushikiriza amakuru abataba bashoboye gushika mu gihugu kugira mumenye uko biganira cyane ndabamenyesha yuko indongozi zitegereza gushikiriza abo zitwara abo zirongoye mhm. imigabo n'imigambi n'ibiba bikwiraba byose ni ukuvuga nibaza yuko aribo bari kubarondera mhm. kugira ngo nyine bace kuri uno muhora wanyu hanyuma bashikiriza abanywanyi bose tubona ko turi ku isi yose ibyaranguwe muri iyi nzu nyine yaduhariwe mu burundi hmm. ndabasabira yo kuba gukura amaboko mu munsi hmm. bakakira n'igishika cyinshi aka kanya muba mubahaye kugira ngo babe bakoresheje ino nsabirizi kugira ngo bashikire benshi muri twebwe aho turi hose ku isi hmm. muri make icyo nicyo ntabwo manshikirize hanyuma ndabasaba ntibaronka ako kanya mhm. ibibazo ni byinshi ndabizi bazosubire baduha umuco ku kijyanye n'ikarata mhm. samuel ndahiragije ntiyashatse kucyishyura ko kubera sicajejwe mhm. ariko abarongozi bacu ntibashobora kuronka akanya ko kugira ngo baze bagire ibyo badushikirize bazoduha umuco ku bijyanye karata ndanga diaspora twaragiye dushyikiriza amakenga menshi ku bijyanye n'ikarata samweri avuze yuko bayemeje ariko ntiyashatse gutanga umuco ku bijyanye nayo mm. ubwo rero tukaba twizeye yuko igihe bazoronka akanya bakaza ku isamirizi bazodushyikiriza amakuru arambuye ajyanye n'iyo karata david yego n'ubu na twebwe tuzobandanya tugerageza dukora tudahengeshanya kugira koko oh, ndazi si ibibazo by'ikarata gusa hari imigambi myinshi mwumvise kirategurwa ariko dukeneye kumenya namwe barundi muri hanze nk'uko babivuze mukabimenya kuko niko kanya muba muronse tukumva koko ntitwumve imigambi tutazishigwa mu ngiro ryayo ni ryari izoshirwa mu ngiro gute ku buryo buvuye he n'ibindi n'ibindi nazi ibibazo ni byinshi ariko tuzobandanya turondera indongozi ku rwego rwa diaspora rwo hejuru kandi ari nk'umukuru wayo byo byiza cyane bidacengwa ku muvugizi cyangwa ende tuzobandanya ariko murazi uko bigenda no kubandanya urazi ko umuntu aguma abandanya ntibitakunda uwo bazoturungikira wese ariko ibibazo biri mu banyagihugu ibibazo biri mu barundi bari hanze kugira bihere murakoze cyane ndabipfurije uwimana mwiza mm. gira amahoro nawe david mm-hmm. ego uh, samuel ego namwumvise david yavuze neza mm-hmm. harimo ibyo baha kumbure umwanya kurusha ibindi na cyane cyane mu gihe bariko bashyira ibintu ku murongo ndabyumva birakenewe ni byiza ko biba Ah, mugabo icyo cyo cyo ni uko ah, abarongozi dufise ari abarongozi eh, batinyegeza cyangwa batinya abantu ah, ndemera yuko rero umunsi baza bafite umwanya cyangwa umutsosi kubarondera ko bazobitaba mhm. mwumvise na caki reka tuzobananya tubarondera nk'uko nabimejeje kubishikiriza david ariko rero ego ego ego nariko ndakubwira yuko hari amakenga menshi n'ibintu byinshi bikwiye gutangirwa umuco ariko reka tuzobigarukako nitwaronka ariko byaciye mu baramuserukiye hariho n'abataserukiwe hariho n'abataserukiwe mugabo byanse ko bashikayo nicyo gituma eh, eh, kandi baba hiyo nyene mbere na benshi cyane bivana umwe wese nuko yipanze nubu benshi ni bya ah, bindi by'abarundi tutavuga ukuri iyo nama yaratumwe ko ku mugaragaro ibyo yoca ikibazo cuma nico bica benshi kuko none nko kubuzugira ni bose baronkera baronka umwanya w'akaruhuko ujya mwanya nyene byategurwa oya hari abandi usanga bazoza bazoza nico gituma tuvuga abari bahari barabyumvikanye ko ariko n'ivyumviro byabo bandi batari bahari birakenewe kumvirizwa nabyo kuko nabone bagize diaspora bari muri diaspora aho twaba turi ko dusubira inyuma nk'ibirenge ku by'uburinzi n'ibyo abantu bashobora abo nabo nibaza ko buca barondera canke eh, muzosubira mu barondere nibaza ko bazobitaba mhm. kumbure nimba barasubiye aho niho bafise umwanya cyangwa bakiri ngaho nyene byose birashoboka mhm. mugabo inzego zose za baranazi ko mutobura umuntu n'umwe aza kubasigurira byashitswe akajambo ko kurangiza mu masegonda mirongo itatu samwena Eh, ndabashimiye mwakoze kunyumvira ko ah, no ko mu mwanya nk'uyu ndabashimiye nyine mwadushigikiye cyane cyane abamenyeshamakuru mwese eh, baba ku iradiyo yanyu isanganiro n'andi mamediya ingene mwashigikiye mu bikorwa twakoreye ngaha mu burundi tukabasaba nuko muguma mudushyigikira tubyiye turi ko turakora mu minsi ya vuba tuzobazanira ba bigeme batorwa muri muri miss burundi usa urazi ko tutari kumwe nabo nabo baratekanya kugira urugendo muri icyo gihugu bahure n'abandi bigeme hano mhm. ah, ibyo turabibashimira muze dufashe rero mumenyekanisha ibikorwa byacu turafite n'ibindi turiko turatunganya turabamenyesha mhm. hama ikindi nacyo nshimiye abaduhaye ibyiyumviro nshimiye ku bibazo mwatubajije hama ah, nk'uko nabivuze hari aho tugarukira hari aho tutarenga mhm. mugabo nkemeza ko hari ibyafunditswe kandi byiza jewe nkaba ndabishigikiye nkasaba n'abandi ko twabashigikira izo ndongozi zacu tukazishigikira kugira ngo ibyo bikorwa ah, tubaherekeze babishike ko koko babishitse ko ni iterambere kuri twese urakoze wahezagire urakoze cyane mm, mugire umunsi wa mungu mwiza aho muri leta zunze za amerika